Nakon dužeg broja predavanja, emisija o čistoći, prešli smo na govor o namazu. Govorili smo o važnosti, obaveznosti obavljanje namaza za svaku punoljetnu osobu koja je musliman, koja je umno sposobna. I govorili smo o brojnim također vrstama namaza. O fard namazima, o sunnetima, na filama, zatim namazu pojedinca i namazu u džematu, zatim raznim vrstama namaza koji se klanjaju u džematu. Od džumije namaza, od namaza za kišu, namaza za pomračenje sunca, bajram namaza i sl. Zasigurno sve jedan vjernik je vjernica odazivajući se ovoj Allahovi subhanahu wa ta'ala naredbi danas pet puta da klanjaju namaz u toku dana i noći pet puta nastoje time da postignu i sevap, da postignu nagradu, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Obavljaju namaz prije svega zato što im je Allah subhanahu wa ta'ala to naredio, zato što nalaze smira iz svoga srca u namazu i svakako željeli bi sutra od tog namaza na drugome svijetu, ahiretu, da imaju koristi, da imaju sevapa, da dobiju nagradu, jer je došlo u hadisima Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, konkretno vezano za namaz u džematu, ko obavi namaz u džematu, njegov namaz je 25 ili 27 puta bolji i vredniji od namaza kojeg obavi on zasebno, on obavi sam. Pa dakle, svi mi obavljamo namaz između ostalog i zbog nagrade, zbog sevapa. Međutim, namaz se ne može obaviti bilo kako i očekivati se nagrada sevap kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što i bilo šta drugo na dunjalku između nas ljudi, ukoliko želimo da radimo kod nekoga, da bismo kasnije bili nagrađeni, da bismo kasnije bili plaćeni, ne možemo taj posao obaviti bilo kako. Pa da budemo nagrađeni. Možemo biti nagrađeni samo ako nam se ta osoba smiluje. Samo ako nam se ta osoba smiluje. Ona želi da obavimo posao tako i tako, na takav način, u tom vremenu i slično, pa ćemo dobiti nagradu dobit ćemo platu. Može nam se jedino smilovati i dati. Isto tako, svaki ibadet, a pogotovo namaz, kao jedan od posebnih ibadeta, i mogli smo čuti u našim proteklim emisijama odlike posebnosti ovog ibadeta namaza za razliku od drugih ibadeta. Dakle, pogotovo namaz, kao poseban ibadet, kao najtvršća veza između roba, čovjeka i rabba, Allaha gospodara Đalavala. Namaz je najtvršća veza. Ono što nas čini muslimanima i što čovjeka čini nemuslimanom ukoliko ostavi namaz. Dakle, namaz je tekako bitan. Zbog toga se mora obaviti na propisan način. Mora se obaviti Allahu subhanahu wa ta'ala i na propisan način, onako kako ga je činio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam on je i rekao sallu kama raaitumuni usalli klanjajte onako kako vidite mene da klanjam kako ste obaviješteni o mome namazu i slično dakle nama se ne može obaviti bilo kako međutim mi smo ljudi mi smo zaboravni imamo puno briga problema nedaća tegoba iskušenja Ponekada čovjek stupi u namaz, klanja, donese početni tekbir, stupi u namaz i klanja, uči, a počesto sa svojim mislima negdje odluta. U takvom stanju nije rijedak slučaj da čovjek pogriješi. Da čovjek prouči nešto što ne bi trebao proučiti na tom mjestu u namazu ili da čovjek nešto propusti ili da čovjek nešto doda u namazu ili da sumnja, ne zna je li proučio, nije proučio, je li dodao, nije dodao, na kojem se rekatu nalazi i slično. I ne može musliman, muslimanka, vjernik, vjernica ne mogu uklanjati namaz bilo kako. Hajde, nema veze. Dodao, dodao, oduzeo, oduzeo, proučio, ne proučio i na kraju predati selam i otići. Onaj koji se ponaša tako, taj nije istinski shvatio obavezu namaza i vrijednost, veličinu namaza. Položaj namaza kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je došlo u predanjima, hadisima, da onaj koji klanja mora biti na sigurnom kako je klanjao, koliko je klanjao. I došlo je također u hadisima koliko Allah subhanahu wa ta'ala prima namaza svakog od nas koliko od namaza svakog od nas Allah subhanahu wa ta'ala primi. Nekome primi cijeli namaz u potpunosti, nekome primi devedesetina, nekome osamdesetina, nekome sedam, šest, pet, nekome jednu desetinu, a nekome ne primi ni jednu. Dakle, obaveza je da klanjamo, ali nemamo se vapa, nemamo nagrade, nemamo koristi od tog svog namaza. Zato svaki vjernik i vjernica budući da obavljaju namaz, moraju se podučiti propisima. Kako? Ukoliko naprave grešku u namazu, nesvjesno, kako da isprave tu grešku? Ukoliko nešto dodaju ili nešto oduzmu, nešto prouče što nije trebalo da prouče, sumnjaju jesu li na drugom ili trećem rekatu, sumnjaju jesu li obavli seždu ili nisu obavili seždu, moraju se da poduče kako da se ponašaju u takvim situacijama da bi priveli namaz kraju na ispravan način, da bi kada predaju završni selam, njihov namaz bio ispravan. To je dakle poznato u knjigama fiqha, u knjigama islamskog prava kao seđda sehva. Počesto možete čuti kažu sehvi seđda sehvi sežda, možda je to lakše za izgovor, sehvi sežda, međutim ispravno je da se kaže sežda sehva. Sehv je greška u arapskom jeziku. Sehv znači greška. I kod nas u narodu kaže se osehvio. Osehvio, dakle pogriješio, zbunio se, odlutao u mislima pa učinio grešku, pogriješio, osehvio. Dakle i to je kod nas u narodu poznato. Seh znači greška. Pa ne može se reći sehvi seđda, greška zbog seđde. Ne. Samo je Iblis učinio grešku zbog seđde. Nije odazvao se Allahovi subhanahu wa ta'ala naredbi da učini seđdu poštovanja Ademu. Odbio je. Pogriješio i protjeran je iz dženneta i zauvijek je udaljen od Allahovi dželavala milosti. Ne. Dakle, ne kaže se sehvi seđda, već se kaže seđda sehova. Seđda zbog sehova, seđda zbog greške. Mi radimo seđdu, dodatnu seđdu, da bismo ispravili svoju grešku. A ne, mi pravimo grešku zbog toga što činimo seđdu. Ne. Dakle, seđda sehova. U knjigama fiqha, vezano za ove greške koje se čine u namazu, kako ih otloniti, kako ih nadomjestiti, u knjigama fikha stoji poglavlje jeli propisi sežde sehava. Sežda sehava sastoji se iz dvije sežde, normalne dvije sežde, obične sežde koje činimo i u toku svoga namaza. Na jednom rekatu poznato nam je da postoje dvije sežde. Isto tako, na kraju, pred kraj namaza, kada se želimo iskupiti za dodatak, nešto smo dodali ili za manjak, nešto smo izostavili i slično, činimo na kraju seđdu sehva, odnosno dvije seđde. Prije ili poslije predaje selama vidjet ćemo. Prije ili poslije predaje selama, dakle, učinimo jednu seđdu, vratimo se, učinimo drugu seđdu, vratimo se i onda predamo selam. Na ovim seždama kojima se iskupljujemo za svoju pogrešku, učimo isto što učimo i na drugim uobičajenim normalnim seđdama. Subhana rabbijal a'la ili subbuhun kudusun rabbul melaiketi varruh ili druge zikrove. Kada učinimo tu jednu seždu, učimo taj propisani zikr, vratimo se, dignemo se sa sežde, kažemo rabbi gafirli, rabbi gafirli, rabbi gafirli, ako hoćemo možemo još neku drugu dovu, zatim ponovo se vratimo na seđdu, učimo subhana rabbi al-ala, subhana rabbi al-ala, subhana rabbi al-ala ili neki drugi zikr i ponovo se vratimo sa seđde. Dakle, činimo kao što činimo i druge uobičajne seđde. Ova sežda sehva, dakle, radi se na kraju zbog dodavanja u namazu. Ukoliko nešto u namazu dodamo ili zbog manjkanja, ukoliko nešto izostavimo u namazu ili ukoliko sumnjamo, ne znamo jesmo li dodali ili smo izostavili. Ne znamo na kojim smo rekatu, da li drugom ili trećem i sl. Pa dakle, što se tiče prije svega dodavanja i u osnovi da kažemo, ovdje je riječ samo o postupcima koji se u namazu smatraju vađibima, a ne ruknovima. I također, kada se govori o seždi sehva, treba napomenuti da ukoliko dakle čovjek osehvi, ukoliko se zaboravi, ukoliko to doda ili oduzme ili sumnja nenamjerno, doda, oduzme nenamjerno, ukoliko dodaje namjerno od sebe, ili manjka namjerno od sebe, nema te seđde koja može njegov namaz popraviti. Ukoliko namjerno čovjek od sebe doda pet rekata, peti rekat, klanja podne namaz, pet rekata, nema seđde sehva koja može da ispravi tu njegovu grešku. Namjerno dodaje. Kao da namjerno propisuje od sebe, nije više četiri, nego je sada pet rekata podne namaz. Nema dakle seđde koja može da ispravi popravi taj njegov namaz. Takvom je da se iskreno pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala i da ponovo klanja podne namaz od četiri rekata. Isto tako, ukoliko skrati podne namaz na dva rekata kod kuće, nema povlastice kraćenja. A čuli smo kada smo govorili o propisima namaza na putu, rekli smo samo putnik ima olakšicu da krati četvero rekatne namaze na dva rekata. Ovaj kod kuće I on ili u džami, dakle u svome mjestu, ili umjesto četiri on klanja dva, ili umjesto četiri klanja tri, kaže nije više četiri nego je sada tri. Dakle, taj njegov namaz je neispravan i nema na kraju seđde da može popraviti tu njegovu grešku. I kao što rekao, dakle ovdje je riječ o dodavanju postupaka koji se u namazu smatraju vađibima, a ne dakle ruknovima ukoliko se ispusti rukn, ukoliko se izostavi nešto što je ruknu u namazu, što je temelj namaza, poput rukua, poput seđde, taj rekat ne može se, dakle, ispraviti ničim. Već, dakle, taj rekat se smatra neispravnim i treba doći sa još jednim rekatom. Ukoliko smo, na primjer, na prvom rekatu izostavili ruku, odmah smo nakon učenja otišli na seđdu, izostavili ruku, otišli smo na seđdu, već smo počeli sa činjenjem seđde, taj rekat nam je neispravan. I taj rekat uopće nećemo brojati, nećemo računati, već naredni sljedeći rekat će nam biti prvi rekat. I od njega počinjemo brojati i klanjamo onoliko koliko je potrebno da klanjamo rekata tog, tog namaza. Pa konkretno, dakle, prvo što se tiče dodavanja u namazu. Dakle, ukoliko dodamo nešto od dijela, od radnji, od postupaka u namazu. Na primjer, dodamo peti rekat. Dodamo peti rekat. Ili dodamo još jedno sjedenje. Sjedimo nakon drugog rekata, pa opet sjedimo nakon trećeg rekata, pa nakon četvrtog rekata sjedimo, dakle, dodali smo od sebe, pravilo je na kraju. Kada sjedemo na zadnje sjedenje, proučimo et-tahijatu, proučimo salavate, proučimo dovu, da predamo selam na jednu stranu, zatim da učinimo seđdu sehva. Da učinimo jednu seđdu, pa drugu seđdu i opet predamo selam. Na takav način ćemo se iskupiti za onaj dodatak kojeg smo napravili u namazu. Dakle, da smo dodali peti rekat ili da smo dodali sjedenje još jedno u namazu, dakle, to se smatra vađibom i također ako se doda i rukn, razlika je između dodavanja i manjkanja, izostavljanja. Ukoliko se doda, dakle, nešto, bez obzira da li se radilo o vađibima ili o fardovima, o ruknovima, tada seđdu sehva činimo poslije predaje selama. Dakle, proučimo sve što je potrebno do selama, predamo selam na jednu stranu, zatim učinimo jednu seždu, učinimo drugu seždu i ponovo predamo selam na desnu i na lijevu stranu. Ono što treba podcrtati što je zanimljivo jeste dakle da nakon učinjene sežde sehva jedan put, drugi put kada se podignemo i trebamo predati ponovo selam, ne učimo ponovo etehijatu, salavate i dovu. Ne učimo. Nije prenešeno od Allahovog poslanika alihi salatu osam da je on učio. Prenešeni su brojni hadisi seđde sehva Allahovog poslanika alihi salatu osam. Kako je on činio seđdu sehva? Prenešeno je dakle da je uradio jedan put, dva put. Prenešeno je iz kojih razloga čućemo pojedine hadise. Međutim, nigdje I pored toga što je sve to prenešeno, nigdje nije spomenuto da je on ponovo učio etahijatu, da je učio salavate, da je učio dovu. Ne. Već bi odma nakon učinjene jedne druge sežde predao, predao sela. Dakle, što se tiče hadisa koji govori o dodatku. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala prenosi da je Allah poslanik alihi salatu oslam jedne prilike klanjao podne namaz pet rakata. Klanjao je podne namaz pet rekata, podne namaz ima četiri rekata. Pa mu je rečeno, je li to namaz produžen? Je li od sada podne namaz pet rekata? Ranije je bio četiri, je li od sada pet? Pa je upitao kako to? Zašto mi govorite pet? Otkuda to? Pa su rekli, klanjao si pet rekata. Allaho poslanit će ti sklanjao pet rekata. Kada je to saznao, odmah je učinio dvije seđde, Dakle, učinio je seđdu sehova jednu drugu, zatim predao selam na desnu i lijevu, lijevu stranu. Također, ukoliko se preda selam prije, mi dakle to predavanje selama dodajemo od sebe. To je također dodatak u namazu. Na primjer, ukoliko nakon drugog rekata klanjamo namaz od četiri rekata, a mi nakon drugog rekata predamo selam. Osehvimo se, zaboravimo, razmišljamo mnogo čemu u namazu i nakon drugog rekata mi predamo selam. Proučimo je tehijatu i zabunimo se, zaboravimo se i proučimo salavate dovu i predamo selam. A selam treba predati nakon četvrtog rekata, a ne nakon drugog. I mi predamo nakon drugog. Tada smo mi od sebe dodali učenje dakle i dodali smo to sjedenje, produžili smo sa sjedenjem i dodali smo predaju selama. Dakle, i ovo ulazi u dodavanje u namazu. Tada, ukoliko se sjetimo nakon predaje selama da je to drugi rekat, a ne četvrti, trebamo ustati i klanjati treći rekat, klanjati četvrti rekat, normalno kako se klanja treći rekat i proučiti na njemu što se uči, četvrti rekat proučiti na njemu što se uči, sjesti na zadnje sjedenje, istinsko pravo zadnje sjedenje proučiti je tehijatu salavate, proučiti dovu, predati selam na desnu stranu, učiniti dvije sežde, jednu, drugu, vratiti se i ponovo predati selam na desnu, zatim i na lijevu, na lijevu stranu. Slično se prenosi od Ebu Horeire radi Allahu te Alanda i Allahu poslanik alihi salatu sam jedan od namaza, da li podne ili kindiju, tako klanjao. Umjesto četiri, klanjao je dva rekata i predao selam. Zatim je okrenuo se i primijetilo se na njemu da je nešto ljutit. Niko nije smio da progovara. Primijetili su na njegovom licu da je ljutit, pa nisu htjeli da mu se obraćaju. Ustao je jedan čovjek i kaže Allaho poslaniče, je li to namaz skraćen? A već su ljudi počeli da izlaze iz džamije i govorili su oni, namaz skraćen, skraćen, više se ne klanja četiri kata podnijeli kindija, klanja se dva. Ljudi su počeli da komentarišu, pa je ustao jedan i pita, Je li je to nama skraćen, Allahov poslaniče? Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam pogledao u druge. Šta govori ovaj? Dhul jedin, kaže se, za tog čovjeka. Pa je upitao, o čemu on govori? Rekao je Allahov poslaniče, ili si se zabunio, ili je namaz skraćen? Klanjao si nam dva rekata. Pa je upitao ostale, je li istina? ovo što govori ovaj ashab, pa su rekli da, klanjao se nam samo dva rekata. Nakon toga Allahov poslanik alihi salacom je ustao, okrenuo se prema kibli na mjesto na kojem je Eli klanjao i klanjao još dva rekata, zatim predao selam, učinio dvije sežde i ponovo, ponovo predao selam. Dakle, Ono što je bitno napomenti kod dodavanja u namazu, ukoliko nešto dodamo, seđdu sehva, dakle te dvije sežde činimo nakon predaje selama. Predamo selam, pa učinimo jednu seždu, drugu seždu i ponovo predamo selam. Kod izostavljanja je drugačije. Ukoliko izostavimo nešto u namazu, najčešći primjer za to jeste sjedenje nakon drugog rekata. Sjedenje nakon drugog rekata. Ukoliko i zaborava, jeli, propustimo to sjedinje. Klanjamo jedan rekat, klanjamo drugi rekat i trebamo nakon drugog rekata kada se vratimo sa seždi, trebamo dole sjediti i proučiti etahijatu. Ne, mi ustanimo na treći rekat, osehvimo, zbunimo se i zaborava, propustimo to sjedinje, prvo sjedinje. Ukoliko smo se već digli na kijam, stali i počeli da učimo fatihu, sjetimo se da smo zaboravili, nećemo se vraćati. Ne, već ćemo nastaviti sa klanjanjem svoga namaza. Da bi na zadnjem sjedinju, nakon što proučimo etehijatu, proučimo salavate, proučimo dovu, nećemo predati selam na desnu stranu, kao u prethodnim slučajima malo prije, ne, već ćemo učiniti jednu seđdu, drugu seđdu i onda predati selam. Dakle, kada je riječ o izostavljanju nečega u namazu, kada napravimo manjak u namazu, onda činimo ove dvije seđde. Dakle, seđdu sehva činimo prije predaje selama. Prije predaje selama učinimo jednu seđdu, drugu seđdu i onda predamo selam i sa tim selamom je namaz završen. Na takav način smo se iskupili. Dakle, ukoliko propustimo, ukoliko propustimo tešehud, ukoliko propustimo, dakle, prvo dole sjedenje, jer sjedenje, prvo sjedenje se smatra vađibom u namazu, ukoliko ga i zaborava propustimo. Međutim, kao što rekoh na početku, ukoliko propustimo ruku ili ukoliko propustimo neku od seđdi, dvije seđde na jeli, nekom rekatu, onda se to ne može ispraviti seđdom sehva. Već se dakle taj rekat mora u cijelosti ponovo, ponovo klanjati. I treći razlog zbog čega se čini sežda sehva jeste dakle sumnja sumnjamo u namazu, jesmo li klanjali tri ili četiri rekata. Jesmo li sada na trećem ili na četvrtom rekatu. Pa postoje dvije situacije kako izaći iz te sumnje. Dva načina. Kako riješiti se te sumnje? Da nakon razmišljanja, preispitivanja, zaključimo na trećem sam rekatu ili zaključim na četvrtom sam rekatu. Dakle, kod nas pravovladava mišljenje da li smo na jednom ili, ili na, drugom, na drugom rekatu. Tada, u tom slučaju, sežda sehva čini se poslije predaje selama. Dakle, sumnja se pojavila kod nas, ozbiljna sumnja. Sumnjamo jesmo li na trećem ili na četvrtom rekatu i nakon preispitivanja u sebi zaključimo mi smo na četvrtom rekatu. Bez obzira što smo zaključili na kraju, riješili tu sumnju, trebamo učiniti seždu sehva. Dakle, kada sjedemo na zadnje sjedenje, proučimo etehijatu, salavate, dovu, predamo selam, učinimo dvije sežde i ponovo, ponovo, jeli, predamo, predamo selam. Kao što je došlo u hadisu Allahovog poslanika, alihi salavcam, da kaže, ako neko od vas posumnja u namazu, neka odluči što je ispravno i na osnovu toga upotpuni svoj namaz, dakle privede namaz kraju, preda selam, zatim ponovo učini dvije sežde i ponovo, ponovo preda, preda selam. I druga situacija ili drugi način rješavanja sumnje jeste da ne možemo nikako da odlučimo jesmo li na trećem ili na četvrtom rekatu. Nikako. Preispitujemo se, preispitujemo, stojimo na namazu, ne smijemo ići dalje, ne znamo, ne možemo se odlučiti, je li ovo treći ili četvrti, hoću li klanjati, pa tada u tom slučaju uzimamo ono što je sigurnije. Sigurnije je da smo na trećem rekatu. Ono što je manje, to je sigurnije. Ono što je manje, to je sigurnije. Dakle, odlučimo e, da smo na trećem rekatu, ono što je sigurnije, odaberemo to mišljenje i onda poslije klanjamo, ako smo odlučili da smo na trećem rekatu, onda klanjamo još jedan rekat, ako je riječ o četvero rekatnom namazu. Klanjamo još jedan rekat, međutim sada u ovom slučaju seđdu sehova činimo prije predaje selama. Prije predaje selama. Dakle, kada se ne možemo odlučiti, kada ne možemo riješiti svoju sumnju, onda seždu sehva činimo prije predaje selama, dočim kada riješimo, sigurni smo Na tom smo rekatu, onda seždu sehva činimo poslije predaje, predaje selama. Kaže Allahov poslanik alihi salatu veselam, kada neko od vas posumnja je li klanjao tri ili četiri rekata namaza, neka odagna sumnju od sebe, neka se ostavi sumnje i neka se drži onoga što je sigurno, a zatim neka učini dvije sežde prije negoli preda selam neka, ako ne može da riješi svoju sumnju, neka odbaci od sebe. Ne može sahat vremena stojati na namazu. Neka odbaci od sebe sumnju, neka uzme ono što je sigurno, sigurno je ono što je manje i neka, jeli, na kraju, kada privede namaz samom kraju, učini seždu jednu drugu, zatim, zatim preda selam. Zatim preda selam. Ono što je bitno napomenuti kod sumnje jeste da se čovjek ne treba obraćati, osvrtati na sumnju ukoliko samo proleti kroz glavu. Dakle, ne zastane, ne zapita se, ne počne misliti ozbiljno. Ili ukoliko je osoba mnogo sumnjičava, stalno sumnja u nešto, stalno sumnja, takva osoba se ne treba osvrtati na te sumnje. I ukoliko se također sumnja javi poslije završenog dijela, poslije završenog ibadeta. Čovjek se abdesti, nakon što se abdestio, oti, hoće da klanja, da stupi u namaz, pita se, joj, jesam li potrao glavu? Jesam li oprao ruke? Dojza laktova i slično. Dakle, na tu sumnju se čovjek nakon završenog nekog dijela ne osvrće. Isto tako kod namaza. Ukoliko čovjek nakon što je obavio namaz, krenuo iz džamije izašao, sjeo u auto ili ide kući pješke i sumnja, Bože dragi, jesam li klanjao kako treba ili ne, na tu sumnju se ne osvrće. Dakle, to je sumnja od šeitana. Dakle, Allah subhanahu wa ta'la i svoje mudrosti, svoje dobrote prema nama propisao je ovaj propis da ne bismo stalno ponavljali namaz. Ukoliko nešto pogriješimo, nešto dodamo ili zostavimo ili sumnjamo, jesmo li dobro obavili ili ne, dok smo u samom namazu, možemo se na ovakav način iskupiti tako što ćemo učiniti dvije sežde prije ili poslije predaje selama, kada, na koji način, da li prije, da li poslije, čuli smo ukoliko nešto dodamo u namazu, onda seždu sehva činimo poslije predaje selama. Ukoliko nešto izostavimo u namazu, onda seždu sehva činimo prije predaje selama. Ukoliko sumnjamo jesmo li klanjali tri ili četiri, pa odlučimo, riješimo tu svoju sumnju i kažemo sigurno sam klanjao toliko, onda seždu sehova činim posli predaje selama. Ukoliko ne mogu da odlučim, onda uzimam ono što je sigurnije i činim seždu sehova prije predaje selama. I kao što sam rekao, ovu seždu činimo samo kod namaskih vađiva. Ukoliko se napravi pogreška u pitanjima vađiba namaza. Dakle, onom onome što je obaveza činiti u namazu, što nije dakle na stepenu rukna, niti je na stepenu sunneta. I također mogli ste primijetiti u ovoj emisiji da sežda sehva se čini samo zbog pokreta, zbog radnji, zbog dijela. Dočim, kažu islamski učenjaci, za učenje, za učenje, ukoliko se pogriješi u učenju, pa se prouči nešto što ne bi trebalo da se prouči na tom mjestu, a od Kur'ana je ili od zikrova ili od dova, to dakle ne povlači za sobom seždu sehva, to ne utiče na ispravnost namaza.